Ukan ditugu eh, berrogoi bat toki eh, gehiago idekitzeko finantzamendoa, e, beraz aldaketa handi bat. Aurten negoa eh, negoasi dugu iruru eta toki rekin, eta horiko burua nahiko handia da, eta berria gure lujaldearen zat. lehen bilan baten egiteko, ikusten duguna da lau hilabetea horietan, lehen egunetik beraz toki guziak, osoki beteak izan direla, egunero, erorgo eta mar eh, lagun, eh, aterbetzen dira toki hauetan. alde batetik eh, frogatzen du behar bat badela eta behar bati irantzuten duela, alde batetik. Gero bigarrenik ere eh, ikusten dugunez gure uh, eh, eskaldean beden, eskaeretan ditugun uh, jende gehienak dira bakarrik diren gizonak, ba hor ere hortan gizonen tokiak dira bete-beteak izan eta emazteen presentzia uh, da. Eh? Tokiak badira eta hor ikusten dugu. Beden egun tan ez dugula olako gorapen uh, nabarmerik ikusi. Beste bilana da baldintzagabeko aterbe bat da. Erran nahi du bakoitza etortzen aldela den bezala, noski baina bere animalearekin ere, behaz eh, animalien presentzia hor askar izan da orten, uh, eh, bai honan bereziki enetokia eh, egituran, ba, baditugu bos pasei uh, lagun egunero bat edo uh, bizakorekin uh, direnak eta behaz horrek ere uh, alde hona gure tokiak egokituak baitira pertsuner. Oroar euh, giroaren aldetik, euh, hori azpimagatu nahiko nuke, uh, nahiz eta egoera gogorra izan. Eh, naiz eta gure ageratokiak oino covid eh, begira ez dira oraindik edekiak lehen bezala, baina pixkat forma mugatu batean. Baina eh, lasaitze bat aurkitu dugu aterbetokietan. Gaur egun bakoitzaren zat, egun tamabosta deitzerakoan, esantza bai omdiagoak badute toki baten ukaitea behaz. Tentsi Eh, gutiago senditu dugu aurten, jendeak badakite uh, tokiak badirela eta xantza gehiago badutela uh, eh, begosuan no egiteko. eta amak oe horiek nola banatuak dira? Orduan, uh, iru ere mutan, angelu, baionan eta miarritzen. Orduan, angelun baditugu uh, ogoetame sortzitoki, uh, manmi deitzen den etxe batean. Badugu behaz eh, etxe orokor bat eta gero eh, planteatu ditugu eh, tokiak inguruan. Gero beste ogoi bat toki bai honan, ene tokia egituran uh, eta beste amabitoki uh, eh, miarritzen. Usaiako tokian, egan hortan eh, ondartza bazterian den toki batean. Uh, izan uh, miarritzen eta angelun, egoitzak dira edo errekotxarenak edo elkargoarenak, beraz hortan eragi horiek ekipamendua eskaintzen digute, eta gero uh, estatuko diru laguntzarekin langilekoa hartzen alda eta gurdugu hori dena funtzionarazten. Mhm. Neguko plana bukatu sartuko denean, zenbat OE izanen dira, zenbat etarat jautsiko da? Konkretuki, gana edo goetamar bat toki eh, teorian berko luketela etxi, baina memento berean, ari baigira gure eh, toki irankorak uh, eh, idekitzen eta garatzen, espero dugu uh, jausterik ez bizitza, baina erraldatze bat izanen da negutik toki irankoretara.